Braći i sestre, evo polako se približavamo kroz ovaj veliki post pristaništu jedinom i onome prazniku nad praznicima gdje smrt ne postoji. A kada smrt ne postoji, sve ostale stvari životne koje su vezane za one brige, ovo zemaljske nestaju jer je jedno, jedino i jedno bitno da je Hristos došao, objasnio, prizvao i pozvao i dao nam slobodu da izaberemo carstvo nebesko. Svi imamo pravo da između toga izbora, kako neki kažu i pozivaju se na tome da ne postoji, mnogo izbora, kako vrijeme prolazi, shvatamo da naš život nudi mnogo izbora. Ali jedan samo ispravan i onaj kaže se u Svetom pismu da je Hristos put istine život. A sada sa druge strane, kada izgovaramo tu rečenicu da je Hristos put istine život, mi imamo sve, a Hristos kaže da, tako je, ali pod jednim uslovom. Vi ste učenici moji, ako ljubite Boga svim srcem, dušom, svojom umom, svojim, i ako volite bližnjega svoga kao samoga sebe, ne familijarno vezano, nego svakoga čovjeka kao bogoliko biće koje ovdje na zemlji prizvano da zaradi carstvo nebesko. Polako prilazimo, ovaj vaskršnji post je slika celokupnog žiteskog života, ako može i jedana, kondak ili tropar ili bilo koja pjesma da objasni, a to je da je more života uzburkano borom iskušenja i da ovaj post u koji ulazimo je specifičan i različit svih postova između ostaloga najstariji od apostolskih postova srede petka i oni post vaskršnji koji je vezan za pasku i vaskrsenje Hristo jeste što u toku vaskršnjega posta i na početku samome mi jedni drugima, s drugima se praštamo i to se zove nedelja praštanja. Međutim, šta se dešava? Vi mora da shvatite da uz vaskršnji post je ta neka prekretnica životna gdje Hristos bira i uz, polaku cvijet po cvijet ubere i ti isti braća i sestre koji nisu među nama, a znamo ih mnogo, ne dočekaju ovo zemaljsko vaskrsenje, nego budu sami pričasnici vaskrsenja Hristovoga. Postoji još jedna stvar koju moramo da shvatimo. Bilo koja molitva da krene, a posebno liturgija, nestaje vremena i prostora, jer to je relativno. Mi se nalazimo u onoj krugu istorijskih događaja, jer mi u istoriji jesmo i prizvani smo i u istoriji ostavljamo svoj trag, ali prizvani smo i jedan put nestaje vremena i prostora i nestaje svega znanoga i neznanoga i mi se nalazimo u tim istorijskim momentima za koje u Svetom pismu je sve opisano i rečeno, nalazimo se od postanka svijeta do samog sveopštega vaskrsenja mrtvih. I to mora da znate da svi mi kroz molitu to prolazimo. A ono što nas veže ovde za zemlju jesu čulne oči i duša koja i dalje ne odustaje od ovozemaljskog šarenila i od ovozemaljskih iskušenja koje nas povezuju i vuku nas nazad, ali osjećamo u dubini duše da ono što mi nosimo ovim našim trošnim tijelima jeste vječno i da se dove duša skromnim našim riječima rečeno. Šta je carstvo nebesko? Carstvo nebesko je sabiralište svih tih dobrih duša koji su samo jednu stvar u životu svome uradili, jeste prepoznali da je Hristo spasitelj i trudili se svom snagom, svojom onoliko onoliko koliko su mogli. A mi ne znamo kolika je snaga, jer taj subjektivni naš osjećaj kada mislimo da smo najjači i da smo baš u zelitu hrišćanskog života, to je čist promašaj i to se, draga braćo i sestre, zove promašaj, to se zove, kako morasi kažu, ona divna riječ kad promaši neko, kako se zove to? E, e, e, prelest. A kada shvatite da ste najgori, i kada sve za što se uhvatite sve truli pod vama i da jedino za što imate da se uhvatite jeste Bog, vi ste na pravom putu, prepoznali ste sve svoje grijehove i borite se protiv njih i polako pokušavate da se jednoga po jednoga utresete, ali avaj što kaže kako se utresete jednoga prepoznate drugi. I polako lagano vaš život ide kako on čini i onda vidite da gospod kao što i pšenice kukolj odvaja tako polako grijek po grijek, odvaja od nas da bi nas na kraju prizvo čiste i česne za carstvo nebesko. Sveta tajna jelo svećenje, završću sa tim i primijetili ste da se to služi u zadnjoj sedmici e, koju mi zovemo u hrišćanstvu ovde strasna sedmica ili sedmica stradanja, najstrašnija, gdje ozvanja istorije, gdje ozvanja sve znano i neznano i ovo vidljivo i nevidljivo i stvoreno, sve se trese pod strašnim danima koji su pred nama jer ova priroda iznova iznova doživljava te strašne scene koje čitamo mi u Svetome pismu, izdaju Petrovu i, i raspeće Hristovo i njegovo slavno vaskrsenje. Ali u onoga momenta mi koji smo već pred vaskrs došli, dobijamo svetu tajnu jel osvećenja da i ono što imamo u sebi očistimo i iscijelimo vjerom u gospoda, da bi vaskrsenje dočekali svi u bijelome ruhu, ne onome što smo mi odabrali, kupili, pridodali, obukli, nego u bijelom ruku koje nam je Kristos dao. Svakome je skrojio haljinu prema njegovoj mjeri. I svi ste različiti. I završavam sa ovom rečenicom. <clears throat> Kada vidite da jedni na drugi ličite i kada počnete da ličite, vi ste već sekta kada vidite da se razlikujete i da svaki od vas ima različito mišljenje i različit karakter i različito se bori i oće Hrista za spasitelja, vi ste na pravom putu. Hrišćanin je svaka cvječka zasebna zasađena u ovome vrtu gospodnjem kome mi živimo. Čim počnemo da ličimo jedni na druge, nešto s nama nije u redu. Polako počinjemo da prepisujemo. Ne možemo mi da znamo čiji je podvig jači, čiji manji i čiji je veći pred Bogom i čiji manji nego se pozivamo na to da smo najmanji, a svaki i onaj pred nama je veliki. I moram da završim i da pogledate svi vaše desno, moje lijevo. Ono je rado starstvo nebeskog ova djeca koja bezazleno ovde igraju se i pjevaju, a mi stojimo ovde i tražimo iseljenje, a oni prikazuju nam svakoga sekunda šta je carstvo nebesko. Njihov osmijek je smijek radovanja carstva nebeskoga. Njihova igra, čak i negodovanje, je anđelsko negodovanje na naše grijehove. Neka vas gospod blagoslovi, ostalo nam je još malo. <clears throat> Ako se ne vidimo do Vaskrca, Hristos voskrese i da budete svi radosni i da se radujete i volite i nevojte da nam čorišete jedni na druge i da se ne volite slučajno jer onda stvarno ste sirovi ovoga svijeta. Živi i zdravi bili na mnoga blaga ljeta. Hvala ti gumane na ljubavi, hvala ti što si mi dao, evo da kažem par riječi ovako da isprepadamo ovaj narod. Drugi Gumane, živi i bio, bratije, molite se za nas grešne. Amin. Amin. Izvolite.